Ir pradėjo Jėzus kalbėti jiems palyginimais. Vienas žmogus įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį ūkininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metų jis nusintė pas ūkininkus tarną atsiimti iš ūkininkų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis – Tuomet jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iš ko neveikė. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė, ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo mylimą į sūnų. Jį nusintė pas juos paskutinį, sakydama savo, jie drovėsis mano sūnaus bet ūkininkai ėmė tartis. Tai įpėdinis. Eime užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrę nužudė jį ir išmetė laukan iš vynuogino. Ką darys vynuogino savininkas? Jis ateis, išžudys ūkininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Anie suko galvą, kaip jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas. Tad palikę jį pasitraukė. Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti jo kalboje. Šitie atėję sako jam, Mokytojau, žinome, jog esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė. Valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne? Mokėti ar nemokėti? Matydamas jų veidmainystę, Jėzus tarė, kam spendžiate man pinklės? Atneškite man pažiūrėti denarą. Jie padavė. Jis ir klausė, kieno čia atvaizdas ir įrašas. Jie atsakė, ciesoriaus. Tuomet Jėzus jiems tarė, kas ciesoriaus atiduokite ciesoriui, o kas dievo dievui. Ir jie be galo juos stebėjosi. Pas Jėzų ateina sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą ir klausia, Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikonių. Ir štai yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. Vedė ją antrasis, bet ir šis mirė be vaikis. Taip pat atsitiko ir su trečiuoju, ir visi septyni nepaliko vaikų. Paskiausiai iš visų mirė moteris. Per prisikelimą, kai ir jie prisikels, kurio iš jų žmona jį bus. Juk ji yra buvusi septynių žmona. Jėzus jiems atsakė, argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei raštų, nei Dievo galybės. Kai prisikels iš numirusių, tai neįves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje apie krūmą, kaip Mozei Dievas yra pasakęs, aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis nemirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Jūs labai klystate. Vienas rašto aiškintojas, girdėjęs jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraelį, viešpats mūsų dievas yra vienintelis viešpats, Tad mylėk viešpatį savo dievą, visa širdimi, visa siela, visų protu ir visomis jėgomis. Antrasis – mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodų. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai mokytojau, tu teisybę pasakėjai. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo. O mylėti jį visa širdimi, visų protų ir visomis jėgomis bei mylėti artimą kaip save patį – svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Ir niekas daugiau nebedryso jo klausinėti. Mokydama šventykloje Jėzus kalbėjo, kodėl rašto aiškintojai sako Mesiją esant Dovido sūnų. Juk pats Dovidas, šventosios dvasios įkvėptas, yra pasakęs. Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus, tarsi pakojį po tavo kojų. Pats Dovidas vadina jį viešpačiu, tai kaip jis gali būti jo sūnus? Didelė minia norom klausėsi Jėzaus. Mokydamas Jėzus kalbėjo, saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilgą maldą. Jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skrinę, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę variokus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatika. Pasišaukę savo mokinius, Jėzus pasakė jiems, iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynę. Visi aukoja iš to, kas jiems atlieka, o jį iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius.